Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 19, 1990. Itinatag ang prelatura ng Libmanan base sa naging kautusan ng kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa na ihiwalay ang labing-anim na parokya mula sa Archdiocese ng Caceres. Ang prelatura ay suffragan ng nasabing archidiocesis. Binubuo ito ng 1st Congressional District ng Camarines Sur at ng isang bayan sa ikalawang distrito ng Lalawigan. Pinamumunuan ito ni Besa Prospero Arellano. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.